Orubara esura ya makumigabiri na munana Ebiyongo bya bulikiro Omkama akagambira musati Lagira abaisraeli obagambire ebyo ndi kugamba ningira nti ebiyongo byange ebitambo byokuokibwa ebyo muri kumpongera ebyakataachu akali kunshemerera mugume muijuke kubimpongera omumakiro kabyo ka agaragirwe obagambira oti iki nikyo kiyongo kyokwokibwa ekyo muratambiraga omukama amakiro bulikiro omukama mumutambire obupaya bubiri bwenyana yentama obwo mwaka gumo obutaina kamogo akatama kamo mukatambe bwankia akandi mukatambe bwaigoro mushube mugerekeo ekiyongo kensano enungi ekiro emo etabiraine neroborita yamajuta agakamuire ekyo nicyo kiongo kyo kuokibwa ekyo butosha ekyo kutambira omkama ekyaragirwe aibanga lya sinai ekyakatachu akarungi buli mwana gwentama gugendeyo eroborita yekiongo ekyo kunywa ekiongo kyamarwa ekyo muhongera omukama muyo otwarwa mutusheshe ahatakatifu akatama akandi mukatambe bwaigoro mukatambe mukalekeo ekiyongo kyako kensano nekyo kunywa nkebya bwankya ekyo kibe kiyongo kyokwokibwa ekyakatachu akokushemerera omukama ekitambo kya sabato akiro kya sabato mutambe obupaya bubiri bwentama obo mwakagumo obutena kamogo amo ne kiro ibirizensano enungi etabiraini namajuta nikiongo kyokunywa ekyo nikyo kiongo kyokokibwa ekyabuli sabato ekyabuli kiro nekyo kunywa ekikigendao ebyo bitabulimu ebiongo bye kiro kya mbere kyo mwezi ali bulimba ndizo yomwezi mutegani muongera omukama ebiyongo byokokibwa enumi zebi geto ibiri empaya yentama emo kandi bupaya mushanju bwentama obo mwaka gumo obutaina kamogo bulinumi egendwe yokiongo kekiro ishatu zensano nungi etabiraini na majuta kandi empaya emo yentama egendwe yo ekiongo kekiro ibiri zensano enungi etabiraini na majuta omwana gwenta amagugendo ekiro emo yensano enungi etabiraini na majuta ebibitambo byokukibwa ebyakataatu akokushemerera omukama ebiyongo ebyokunywa ebyokugenda ali ebyo mugire elita ibiri zedivai arwa buli numi empaya yentama mugiteo elitemo nenusuze divai kandi omwana gwentama gugendweo elitemo nibyo byongo bya buli mwezi kuokibwa omwaka gwona ekiyongo kya bulikiro kuokibwa amo nekiyongo kyakyo ekyokunywa bigerekweo ekiyongo kuongera omukama ekempaya yembuzi a ruenya tano ya mafu ebiongo abugenyi bwemikate etatumbisibwe Pasika yo mukama eshemizibwe akirokya 12 kyo mwezi gwa mbele ekiro kikuru kyonene kikolwe bukeire akirokya 15 mubeni ruo mulya omukate gutaina itumbyo kumara ebiro mushanju akirokya mbele oro mulikulya omukate gutaina itumbyo habeo enteko mufukame mutalikora mulimo gwa mpita mutambe bitambo muongero mukama biongo byokokibwa enumi ibirije bigeto empire yenta amano pupaya mushanju bwenyana yentama obomwa kagumo obutaina kamogo muteo ne biongo byensano etabiraine na majuta ebigendwanwa ne bitambo ebyo enumi mugiteo ekiroisha tuzensano empaya yentama mugitewe kiro ibiri kandi buli mwana agwentama kiro emo mushube mugire empaya yembuzi arukiyongo kenya tano ya mafu kwatirira amafuganyo oro muri kutamba ebitambo ebi ekiyongo kyoko kibwa ekyabulikiro bwankyani kibaki tabulimu kuti obulikiro omubiro mushanju mutambire omukama ekitambo kyoko kibwa ekyakatatu ko kumushemerera Ekitambo eki kigirwe eri nyongerera akitambo kya bulikiro amone kitambo kyo kunywa ekikigendao akiro kya mushanju nabeo enteko mufukame mutalikora mulimo gwa mpita ebiongo ebyo bugenyi bwamagesha akiro kya mbere kyo bugenyi bwamagesha oro muliku ganuza omkama omubugenyi bwamalimansi mushanju abeyoga enteeko mfukame kireki omtalikora mulimo gwampita muongero mukame kitambo kyokwokya ekyakataachu ko kumushemerera enumi ibiri zebigeto empaya emo yentama nobupaya mushanju bwentama obwo mwaka gumu kwako ebiyongebi bigendwao ebiyongo byabyo ebyensano nungi etabiraine namajuta enumi negendwao ekiro ishatu zensano empaya ze tama buliemo negendwao ekiro ibirize nsano kandi enyama yentama mushanju buligumo negugendwao ekiro emo mushube muteo empaya yembuzi arokwatirira mafugani ebiyongebi mubigire amo nebiyongo byabyo byokunywa ebikabigendao Aho ekiongo ekyokokibwa ekyabulikiro nekiongo kyakyo ekyensano bitabulimu mwekomereze bitagira kamogo